haka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani cigaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin nan in suna wata kusa mun tsaya a inda malam abubakar na zo yana kawo mini da tambayoyi har ya ƙara da mata nasiha ni ma yamsa da jibril nake cewa sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. dan mamaci tace allahu kana raina yanzu ne nake tunanin in ta wayar ka in ji ko fa su tani yace ina zan fita barki yau abin ma dole suka daga nan kafa domin ce musu nayi ni da matata ba mu da lafiya dukkan su ita da murza dariya suka yi murza tace au a ga ma ba da lafiya ai ba mu sani ba yace gimbiya ta ba lafiya dole ni ma ba ni da lafiya kallo na kawai kuke yi a tsaye ni tun yanzu ma har na fara mata naƙuda dama gobe ta ce daga wata bakwai ake fara naƙuda wata dariya suka sake yi mata za ta ce hmm, Kristiano sai kun huta yar gata har naƙuda ma ta yi za a yi ina yaya na yaje da kitaban darasi yasa hannu yana matsawa mu ba kafarta yana cewa na kafafun kamar sun fara fadewa yau tace ni ma haka na lura asuwan da suke yi ma sun rage maza take muje a kan dole za mu samu ya wace baki wallahi kuwa an riga kowa ganin su a kwamfuta duka maza ita ta ce san mace za su duka maza ne sai su bari wata shekarar ta haifo mata in sun haifo min maza na ta dan yi masa harara ta ce ai insha Allah ma tun zan aiko inda su ma asibitin a sasai suka yi inda sun sa cewa mace a haifi namiji ko su ce in biyu a haifu ɗaya duk ƙarya ce in ka ga har an haifa abin da suka ce to da man san hakan Allah ya kaddara za a haifa ni kan insha Allah mata yana zan haifo wata shekara ma haifo maka mazajen yace bakin ki kare dan mun kashi abin ki ta ba wallahi ko kin fara haifo mun nawa ɗalibai sun fa haifo naki daga baya in kuma ba haka ba in turo roƙan Allah zama in hudu ni mata biyu maza kin ji gaskiya shi kenan magana ta Mun yi ta watsa masa idanu tana sababa ni hmm, wallahi yayin mutum kada ta yi min wannan addu'a Ina zan kai a hudu Allah ma kada ya amsa wannan addu'a ai da shi kenan ma zama Allah sarki ni ma yanzu sai zan mene yi. na ga masu goyon ɗaya ma suna wai wai balle biyu bare kuma hudu ai sai dai ka aji aiki ne da nan su tare yace ai inda za su haifi hudun ce in aza aikin don samun ƴaƴan ni abin mu samun aikin tun da gashi nan shekaru nawa kika kwashe ba mu samu ba sai yanzu ba ta ki uku uku ko hudu sai ki gama kawai mu huta ka so mu sakaka ni da wallahi ba na san addu'an nan taka na san halinka baka san wasa ba yanzu kana iya hana idan ka bacci ka yi wannan addu'a nazari tana jin su tana musu dariya har Mustafa ma ya shigo falon aka ci gaba da hirar da shi a lokacin tafiyar su yayi suka tafi tare da yi mata addu'a Allah ya raba ta lafiya da cikin jikinta tunda cikin mun yi bai shiga watan haihuwa sai wahala halin ciwo suka tsananta a gare ta nan ce ciwo gobe kan asaba ba ta iya yin komai sai an yi mata dan ko sallah ba ta iya dukawa daga ta take yin sallah sai da komai a garin ta yi saboda girma da tsinin da take yi abin ya wuce tunanin duk wani mai tunani idan ta zauna kuma cikin zama ya a ƙasar dinsa kuwa kwanta take Da shi ma kwanciya da yake a gefe gida duk imani da ya zanta a wannan hali sai ya tausaya mata lalle duk wanda ya fi kowa tausaya mata ya ga tsananin damuwa a cewarsa bai taɓa ganin mutum da kike yau halar da ita ba irin muni ba maza da su ta cikin shirin bacci a wani dare kasancewar tun da cikin ta ya shiga wata tara wurin ta ya koma kaso kan da kwana da so ya bata so mata waye sai ya mata tashiya da cewa ai dole ne a rama kura a miyarsa inda ita ma duk haihuwarta da ta guda biyu da watan haihuwarta ya tsaya ɗakin ta yake koma da kwana da ya gaya gogo ce ta goyi bayan hakan ita ma a cewarsa ai da ma san cin tuwon kirki ya rama ko hakan ya bakan taron suwai ba ne da kiri da gogo ta take so ta mai da mani ba wata yar gaban goshinta kai dan za ta haifa mata biyu. da ban abin dai kafin ai daren akai kwanci da ta fara haihuwa har biyu kafin munibar namijin ma ita ce ta fara balle a yi mata wani kankajore haka ta jiji tsabar idan gwagwa ta gaya mata mu da zauna a gaban muniba sai ta tausayin ta karara a fuskarsa Ya ce sanar da kokari ya ji tunaki kulanta idanu ce alhamdulillah bacci nake son in shiga cikin ni amma tun da na ka fita shi ko na sun rike yace ce ba ta kira na a waya ba ba kona ina son waje hankali na kuma na gurin ki da ka da ita tsaye a hankali ya kai ta ɗakin baccinka sai ya tabbata ta kwanta sannan ya je ya kulle kofofinta ya dawo ya zauna jefan gadon ya yi mata magana in yi barci ne take ido na biyu kwanakin nan ba ta samun bacci nake yi ba yace wata shawara ne tunda kin ce yadda in fita da ke wata ƙasar ki haihuwa a to ko asibitin zan kai ki ki zauna can ana kula da ki har ki haihu don ni kam ina tsoro kada ki haihu a gida ko na ƙura ta zo ki cikin dare marasa yadda za mu yi da ke tashi zaune ta yi ta gida da allon gadon sannan ta ce na yi ka barna a gida kai ka za ka fi samun natsuwa idan ina gida. kuma a yadda suka ce a asibiti da zarar na ji ciwo ko yaya ne ni gaggawa zuwa asibiti ka yi haƙuri kawai in sha Allah babu wata matsala da za a 问开我那是你自己去。 da tunda kike haka za mu ci gaba da addu'a Allah ya sauke ki lafiya ta samu barci ba sai da suka dan yi sira ta dan da asuba sun shiga bayi za ka yi alwala tun a bayin ta ji wani abu yana mata jiji ta duba ta ga kurji ne ya fito mata sai ta gaya mata kuma ya duba ya gani kuma ya gaya mata abin da ya gani amma ya ce ya fata su je asibiti don kada a sami matsala sun sami ganin likita sai wa likita bayanin matsalar ta Allah ya sa mata ko likitar shi ya yasa ba ta ji a lokacin da ta umarce ta ta je gado ta kwanta ta ta duba ta tana likita ta taimaka mata wajen hawa gadon don kuwa kasawa ta yi likita ta duba kurjin ta ga yadda yayi daga bisani ta rubuta mata magunguna da za su siya sa don ya nufi in kuma bai nufi ba sai zan yi ruwa sai su zo a yanka shi a tara kwayar tun a mota muni ba ke addu'a Allah ya sa ma ya nufi din kada ya yi ruwa a ce za a yanka ta ila kafin ya warke ta ta haihu in kuwa haihuwa ta zo ga yanka a guri ai ba karamar azaba za ta ta ba da ta fara shan magungunan sai kurjin ya so ne nufiwa amma duk da haka yana mata jiji tamkar yana tsoron ruwa da ta gaya wa mutum sai ya ce ta bari ta sanya magunguna in dai bai daina jirgin ba sai su koma asibitin har ta sanya maganin jirgin bai daina ba sai suka sake koma asibitin wani magani aka sake ta. cikin dare ranar wata laraba ne ta fara nakuda amma ciwon ba sosai yake mata ba shi yasa take ganin tamkar ciwon ba na kuda bane ciwon bai yi mata tsanani ba sai bayan da ta idar da sallar subuhi wani abun mamaki da ta gani lokacin da ta shiga bayi shine maruran nan ya yi wani irin girma tamkar an kura balambalan ya rufe ko ina tun a bayan ta kona wa mutum jira a guje ya shigo bayan kuma a tsorace Yana ganin yadda marurin ya yi sai abin ya tsorata shi da sauri wata ta jira da gogo suka dawo tare ita ma ta ga wannan abun al'ajabi sai salati ta sanar da ubangiji tana cewa wannan ai babbar matsala ce saboda wata take na nan idan haihuwar ta zo ko babu kofar da ƴaƴan nan za su fito maruru ya rufe Madu da sake tsorata, ce gogo, sai maka ta sai mu je asibiti kawai." Ya mu har hado kayan da ta shirya dan zuwa haihuwa. Gogo ta bije shi, ta tace, "Kira ba, dan ba ta sani ba, sai mu tafi asibitin da kai." Ita sai ta zauna a gida. Shi so a lokacin nema ta tuna da gaya wa Suwaiban ba. Yadda ta zo ta iska irin yanayin matsalar da aka ce mu ni ban ta samu sai ta nuna ta a zahirance. Amma a tantance cikin zuciyarta, murna ta dinga yi ka a haƙarsu za ta cimma ruwa suna a asibiti suwai ta koma ɗaki tana rawa tana ji ta ɗauko wayarta ta kira layin hajiyarta cikin wannan ta ce hajiya sai hmm, dai burin mu zai cika a kan wannan matar munafuka ga ta ta tana naƙuda sun ta asibiti ya ta ce to zama da na asibitin ne mu abin da mu har sai mu zira mai hankali ya faru zai. ba ta ce, "Ko ya faru?" Urji yana nan ya ta kyau. babu gurin haihuwa babu alamarsa. Sai dai an asu mata a ciki. In kuma aka yi mata aiki, aka ciro ya'yan, ai da sauran rana aka ba. Hajiya ya ta ce, "Oh, kuma da mu ya ce binne an hayi mata aiki ko an hayan urji ni ne ya ce mata." Ni eh, ta ba har da mutu ya'yan ne. Ai na sai ba ta ce, Ba manta ba." Hajiya ya ta ce ba da cewa, "Amma zan ta mutu." Ah, da mutum jini ba a fara son ta ba sai da mutum zan ita da ƴaƴan ta duk sun mutu a huta sai ne har za ki murna yan ta mutu ba ana nan da man su sai ba ta yi ajiyar zuciya to yanzu ne abin yi hajiya hajiya ya ta so abin yi ha ta san yadda zan su yi kina mijin ki kawo mana kada a yi na'arin haɓar nan ki ce kin taɓa ƙanin ƙwaza ta irin shi da za ta harbu ana yankawa jini ya canza ba har ta mutu kuma idan ya nuka wani shi sun da ɗaɗa ta buru su maraba da ana ƙanƙan sai ba da hanzarinta sai sauran kiran mutum a waya tana tambayarsa wani ba ta haihu ne ya ce ba haihu ba mamar da ya fito mata ya yi girma kuma ba zai iya barinta ta haihu ba amma ina tunanin aiki da a yi mata Suwaiba take. "Aiki? Gaskiya kada ta a yi mata aiki. Dan ni na taɓa ganin wata ƙawar ƙawata, irin haka ne ya same ta da ta zo haihuwa sai aka yi mata aiki daga ita har cikin nata mutuwa suka yi wa a sai ba a sa wa maruru muka abin kamar iska ne kaga abin akwai ban tsoro gara da a jira ida a sami kafar da ƴaƴan za su fito jin kalaman suwai ba sai mutum ya tsorata da man ta da tunanin ko aikin jinni ne tunda babu irin badda kamar da basu iya ba su kan da ya rasa muni ba gara ya rasa ƴaƴan tunanin kiran malam Abubakar ya zo ransa ya lalubo sa aljihu ya kira layin malam din bayan sun rusa yake sai da masa matsalar da ta sami muniban ana abubakar yace yanzu haka tana ina ce. mun kai ta asibiti sun ma ce idan ta haihu ba nan da awa ɗaya za su yi mata CS shi yasa ce bari in gaya maka ko da wani taimakon da za ka yi mana ni kan bana son yanka ta malam ya numfasa ce <laughs> akwai abin da zan taimaka da shi insha Allah kuma za a dace in ba a sami mutula ba wajen ɗebo abin akwai wani ganye yana fitowa ne a tsakanin duwatsu kuma yakan fito ne daga sabbin rana zuwa ɗaya na rana sai ya nutse ya koma sai kuma gobe zai sake fitowa shi za ka je ka ɗebo sun sa Allah idan aka murje shi ruwan za a shafa mata akan maruru zai fashe da kanka ba sai an yanka ba kuma za ta haihu lafiya ba sai an yi mata wani aiki ba mujib ya ce sai jimala a ina za a ɗebo ganye na san kila ka taɓa ɗebowa yace wani asibiti kake sai in zo in same ka muje kafin ka ji sai an fice ya fito a idanunmu mu muje da gaya masa asibitin sannan ya fito harabar asibiti. yana tsumayin kiransa da nan wasa da saura a lokacin malam ɗin na zuwa suka tafi a motarsa don bayan gari suka je wajen wani dutse suka zauna a daidai inda suke tsammanin ganyen zai fito cikin ikon Allah sha biyun na yi da minti ɗaya ganin ya fara yin tsiro yana fitowa malam ya taɓa mujib ya nuna masa mujib ya yi tsiro tsiro yana kallon ikon Allah har ganin ya yi fala-fala kore sannan malam ya ce ya sa hannu ya tsinka mutum ya yi bismillah ya sa hannu ya tsinka sannan suka tashi a gaggauta suka bar gurin suka koma asibiti mu jira bayanin ganyen tare da sai da mata yadda za ta yi har ta aje ta safa wa maruru inda Allah ya ce mai su har ta kawar muniba cikin masu amsar haihuwarta wato sista Hadiza ita gwagwa ta ba ganyen sai bayanin komai cikin ikon Allah su sadu da namu da ganyen ta safa ruwan akan maruru sai ga ya fashe wanda ke cikin duk ya tsiraye gurin sai ya koma tamkar babu wani kurzi har an sami hanyar da za ta haihu lafiya tamkar da ta take yi kurzin nan yana fashewa sai na kuda ta taso ga dangadan cikin mintuna talatin ta haihu lafiya ta yi yaranta in biyu masu ƙananan kama da juna tana kwance bayan ta haihu tana kallon nasu suna ta aikin gogewa jariran jiki ita kuma har an gama yi masa duk abubuwan da ya dace ta gama shirya nan cikin kayan sanyi masu kyau da tsada irin modern care tubabban da ke wajen tare da ina nuna da suka da suka zo daga baya duk hankalinsa a tashe yake don bai sake ganin wata cikin nurses din da ke karɓar haihuwar mu ne babba ta fito balle su tambaye ta me ake ciki ta ɓangaren haihuwar nata sista da ta tafiya ta nufofi duk suka tsara mata idanu ganin tana cike da fara'a ta sa suma suka karɓe ta da fa'ar suna tambayar ta mun da surutar hunu ta fata da fa'ar ta barkan mu da arziki goggo ta sauka lafiya kun samu mazaje goggo ta san mama kuma ta Usaini Hamdala su goggo suka dinga babu ma irin na? ta su kowa murna suka rukuwa wani irin ihu suka saka na murna inanina ta dudu su tace kai kuna da hankali kuwa Lubi da kuka sa hankulan mutane ya dawo kanmu haka ake murna in banda shi? Sadiqa ta ce, "Ai abin ne abin murna mama, ni yanzu ina baban 'yan biyun yake, in yi masa albasa don na san zan sami babban goro." Ina ne ta ce, yanzu je mu sallah a masallaci ran mata ki bi ta amsa babban goro ni ma wa goron albisar din ina ne ta kalla fas ɗinta ta hannu ta zarar ɗan ɗari biyar biyar sababbi dal ko da ba ta yi ba ta miƙa wasu, sista ta ce haba mama su ba zan amsa ba ko shi ma da kika ji ina cewa haka ai ba amsa zan yi ba ni mun yi ba ai ta wuce kawa a guri na ɗan uwa ta ce dole na mini ta mai da kuɗin jaka ta ɗan harare kautar da ta miƙo mata hannu cikin tsokana tana cewa mama ni koma cikin tunda ba ta so ko mai da hannun kyauta baya sista tana da shirye-shiryen ba. nan gurin ko da mutum ya kara so sun sai suka yi sirrin suka kara ta ta fara sanar masa da haihuwa ta da shi ta ce congratulations kawata ta sauka lafiya an sami asarin kama da kai hannuwa mutum ya ɗaga sama ya ce alhamdulillah masha Allah ina godiya mara iyaka gare ka ya Allah ka azurta ni da waɗannan ƴaƴa Allah ka albarkaci rayuwarsu ka ba mahaifiyarsu lafiya wata irin mana da bai taba ji ba a rayuwarsa ita ji a yau don ko lokacin da aka haifi babba bai ji irin wannan murnar ba a ganin ganinsa tura damani ba ta daɗe ba ta haihu da shi ba ne yasa yake wannan murnar ko kuma dalilin irin san da yake mata ne wadda za Hadiza ya ce sanu da kokari Hadiza mun gode kwarai da irin kulawa da gudunmawar da kika ba wa kawarki wallahi na su da rai da samu rayuwarta ita da ƴaƴan da ke cikinta yanzu a masallaci kama yi da hawaye na ina gaya wa Allah matsalarta tare da roƙonsa ya kawo mata ɗauki ya raba ta da cikin nan lafiya har mutanen da ke cikin masallacin suka yi ta kallo na da ku kuzari na baro masallaci yau da dukiya ta da ta same kinin tabbacin Allah ya amsa addu'ata a cikin da su sai za su kunta da wannan dabba daɗin labari lalle Allah abin godiya ne kuma abin dogaro ne da hannu a aljihar rigarsa ta fito kuɗaɗe da bai san yawan su ba In dubu dubu ya miƙa wasu sahabi da yake ga cikin wannan da dadan albishi da kuka yi min Ka haɗa ta guri guda tana ta kai ha ba gaskiya ba zan amsa ba ai kawo ta nan ka bar kuɗinka ya ɓata rai ai sai na ta nan kuma kin fi ƙarfin kuɗin nan a gurina wannan na yi miki ne don in nuna irin jin daɗi na da nuna godiya ta ga Allah da wannan arziki da ya yi mini ta ɗannan kin cancanci in yi miki komai sai da kika fara sanin min da mu yi da ciki sannan yau ce ce kika fara sanar da ni ta haihu kuma ku aiki miki ta waɗannan kuɗin don girman Allah ki amsa kada mu yi haka da ke idan ya haɗa ta da girman Allah ya sa ta amsa tare da yi mata godiya ba za ƙara ta gurin su goggo nan fa lokaci shiga yi wa juna barka in inna ne ta dubi ta sadi da tace idan an jara yaran don Allah a kawo mana su mu gansu tace eh ai kawo su nan an gama gyara su ita kuma don Allah idan an fito da ita ku bata ta yi bacci ta huta sosai saboda ta kawo wahala da yawa babba ta ce a dole mu hana kowa ga gurin ta a bata ta huta su da yara ah, a kawo mana sunan mu gamsu mu na da ne duka wata kujera ina ta sanar da ɗan uwa da abokan arziki haihuwar da aka yi masa sai bakan da ya gaya mata sai ta rage ta zabga kururuwa sai Allah ya taimake ta ta kasa sannan ta zabga ihu tana cewa na cika uku na rana muni ba ta haifi an biyu wallahi sai na yi ayyan ƴaƴan nan tunda ita ta gagare ni ita din ma ba zan kare ta ba sai na ga bayanta tana kokarin kiran hajiyarta ta da mata wannan mummunan labarin a cewarta sai kiran duk ya sake shigowa wayarta ta ga uban tsaki sannan ta dauka yace ki za dinga na ga miki bane muni ba ta haifi an biyu duka maza kuma ki gaya wa walida ta samu kanni Na ma zan ciyo driver na ofis ta dauko ku sai ku shirya kafin mu isa. kada bakin ciki sai magana kada ku ciyo shi yanzu dinki nake ban gama ba idan na gama za mu ciyo da abu direba yana nan ya dawo majibi ya ce okay to dan Allah ki hada duk abubuwan da suka dace mai jego ko ci sai ki yi mata kunun gyaɗa da farfesu saboda ta sami ruwan nono hmm kawai ta ce sai ta kasa wayarta tare da sake yin wani tsakin tana faɗin duk wani tsibiri har sai an jaddada mu in ka abubuwan da za su dace ni wanda kunin da ɗan sahihu saboda kana wannan saboda fa'imar yasa lokacin da yake ba ta umarni sannan ta ce in ban yi ba sai ayyaya da ni kawai zan yi mata ne don in rama wa kura aniyarta tunda ni kam ta daure ni da ni a haihuwar baffa da walida amma in ba haka ba shi ma ya san an ban ga dama ba ba zan yi ba kafin sallar la'asar jama'a sun cika asibitin nan musamman mutanen dukku waɗanda tamkar jira suke yi a faɗa haihuwar to irin su da Mustapha, da Sa'ad da Fatima duk sun fito asibitin a wannan lokacin ne aka tsora jariran cikin wasu nagartattun kayan sanyi kalar kayan sanyin fararen samaniya ne mai haske sarki ne tare da abin ɗaukar su su sabi da ce da wata note suna fitowa aka jirgin rigirgin asarsu sun sali da tana murmushi ta ce ku yi haƙuri baban babansu zan fara kai su sai in dawo muku da su mu za ta ce a ba sista sai da muka kosa mu ga yaran nan su ne za su yi mana kwalele ɗan an sai ya gaji ganin su mu tafiya mu mu bar su da su ta ce eh haka ne amma dai yanzu ku yi mana hakuri mu fara kai masa za mu dawo muku da su majusu da Mustafa ne a zaune lokacin da suka kai masa yaran sai bai amsa su ba Mustafa ne ya amsa ɗaya sai ya naɗa hannunsa saboda su gwaggwana kallonsa ya ce ga su ya kamata ku fara ba su kada su gana ya sun kunya Kuma da su can don Allah kada mu yi laifi yana magana amma idanunsa na kan fuskar yaron da Mustafa ya amsa godiya ga Allah kawai yake yi a zuciyarsa saboda azurta su da yayi yi da waɗannan kyawawan yara masu tsananin kama da shi don ba taɓa haifo masu kama da shi ba irin waɗannan yaran sai da tsananin son su ya ƙara dansuwa a cikin zuciyarsa Mustapha yi wa yaron hannunsa addu'a sannan ya tambaye su wannan waye na ɗauka don na ga kamar ta su ta yi yawa Hadiza ta ce wannan shi ne Hassan ga da nan ka duba gaban rigarsa mun manna sunansa don kada a shiga kamar kamannin yaran akwai rikitarwa mu kanmu da muka amsa haihuwarsu sun so su ta mu su ya samu kamar nawa kowa sunansa da mika mata hassan na amsa sai ne shi ma yi masa addu'a da ko musu ya ce don Allah ku kawo su gogo kallon mu suke tsaye kada mu yi laifi mazubi ya ce don Allah Hadiza sun iya ganin mu ni ba dan ita na da mana gani in ga halin da take ciki ce wace za ka iya ganin ka tunda na san ba za ta dame ka da surutu ba su ma matan ba wai mun hana su bane ba ma so a je a tsaya a gurin ta ne ana ta surutu muna so na ta sami isasshen bacci ta yadda za ta huta sosai ku biyo ni in kai ku gurin ta sun kawo su gwagwaran suka shiga ɗakin da su yi ba take ita da su miji kowa ya amsa yaran sai ka ji wa'an bacci masha Allah saboda kin yaran za su da girma tamkar ba in biyu ba nan da nan su kosa suka fara ɗaukar su hotuna a ƙadaddun wayoyin suka saka hotonsu su a cikin WhatsApp da Instagram mijin na shiga ya iska yi ba kwanta bisa gado ɗaya da ke cikin ɗakin ta a rufe da alama bacci take yi ta tsaya daidai kanta yana ganin yadda Ibrahim Isana ɗaya kasar da gani ta san ba karamar wahala ta sa wajen haihuwar ba. Tausayin ta ne ƙarar bayyana a fuskarsa. Har ta kai da ya kasa jurewa. Sai da ya rusuna ta kalle ta sosai sannan ya ɗaga hannu ya mata addu'a. Sam bai ji kunyar ba da ke tsaye kusa da shi. Ila ma ya manta da shi ne. Sai alamun za ta bude idanu ko kuma ta ci gaba da barcinta. Sun ɗan jima a ɗakin sannan Mustapha ya saka cikin sai ya ce. Hai, ni fa ni bulu da yi. Yar buto nake gaji sai na ga fama ma ka jin muna ta kusar da kai sai saka na ta cikin shi ma yake <laughs> Karka tuna min wai an ce da mahaukaci a sai ya daina duka yace har kun tuna nan wallahi. na manta da wata yunwa amma yanzu da an haihu lafiya na kuma ga matata tana lafiya. To mu je mu nemi wani gidan cin abincin nan kusa mutum dan gaskiya ba zan iya a gida ba sai na yi ido hudu da matata yayin murmushi ya ce kun ma nan za ka kwana babu mai hana ka ni da mu je mu ba cikin mahaƙinsa sun fita gurin cin abincin su kuma su inna amina suka dinga shigowa suna ganin mu muni ba suna fita saboda har a lokacin bacci take yi ga dukkan alamu ma allurar bacci aka yi mata tun a gurin cin abincin nan mu mujiya so sadaka wata sab abincin da ke gurin cin abincin ya a raba wa almajiya da gajiyayyu da ma duk wanda ke da bukata kafin su bar gurin har ma aikatan gurin sun so raba abincin ba bata farka daga baccin da take yi ba sai gab da magariba a lokacin mujid ne ke ɗakin don kuwa ya kasa ya tsare ba zai bar asibitin ba sai ta farka ya tsaya a gaban sa yana maka sanyi da yaga tana kokarin miƙewa sai ya kama ta ya zaunar da ita yana ta faman yi mata sanyi ya tambaye ta me za ki ci akwai kunu akwai ki za ka ce ki san kare da tawo miki da kunun gaba. mama ne na sa an yi miki kunun alkama da farko sun kaza wanne za ki ci dama da wata irin mahaukaciyar yunwa ta tashi ko ta ce zan ta kunun alkama da farko sun kaza amma ka ba ni ruwa zan wanke baki na sauri ya kawo mata ruwa sannan ya kira inna amina ta zo ta zuba mata kunun ta sa wadatacciyar madara ta soma sa inna amina ta ce sanni da ƙoƙari. Allah ya ƙara miki lafiya za a kawo yaron idan kin gama sai ki dan ba su nono dan tun ɗazu kike tsotsan hannu kina neman nono sai ruwan tsimi da glucose kawai ake ba su mani ba ta dan ɓata rai Mama, yanzu za a fara ba su nono. Ina ce sai gobe. Mama ta harare ta. In zuwa ya ce miki sai gobe. Ai ana haihuwar yara da an wanke su ake kuma ba su abinci. ma don suna barci ne aka tsare su. To in ba a ba su abinci ba, me za a ba su? Tace, "Wanki mun mana mama." Mama mamariya ta tsaki ta kare ta ta gama son kunun to mai tsare da dai mun badan Allah ya raba ta da wannan ciki lafiya duk da yadda aka so a kwasa wannan yaya amma ubangiji bai fa ba san suwai ba za ta hakura ganin da ta ga tayi wahala har yanzu kuma haƙata da cimma ruwa akan wannan yaya na mani ba a da cikin littafin nan mai suna wata kusan ni ma ramsa aibi da nake cewa ko labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.